Guk uh, merkat handela daig uh, bordel eta euh, luja eta unha unha artin, artin. Gio paize, paize eskualdin uh, gro, eta krimi dela kohoetan, ego aldine aminia badeg. Me importantena duk, duk uh, atxarin izigarri gaiz de kilobaten xaltzi eta emek emeki e, klientela uh, gazna gustatzen ziok, fidele duk, klient berrik behak ekarten dek, eta egia duk euh, ez dugula uh, atxarin bezalako berneke zerak xaltzeko. Mhm. Euh, beti emendatzen da xaltzapenak, Igiaduk ez dira koordinak laguntzen dira, eta gehua ikusten da hainbat argi, gaizak zer nahi komerzioan da beti, me gehua puntua beno argiago ikusten da. Azkoria marka, oai, geroz eta ezagutuago? Me egia duk, uh, eh, oai, urtia biatzen, uh, hamalau urtez lan egiten duk, uh, jentek zagitzen haie, kalitate, uh, badaki badela hema kalitate, usin uh, klienta jinaztentea ikustea gu, uh, edo uh, jiten egun aberdemoan jakustendea gula ikusten ikustendea gu papean gain errenten dugun egazko gaisa dela, eta bebidi egiten dik, mhm. tuku tuku.